bab papat Gusti Yesus mulang wong-wong meneh ana ing sapinggire segara Galilea akeh banget wong-wong sing padha ngrubung panjenengane mulane panjenengane kepeksa munggah ana ing prau sing ana ing segara lan wong akeh mau padha ngadeg ana ing gisik akeh banget perkara-perkara sing diulangake dening Gusti Yesus marang wong-wong mau nggone mulang nganggu pasemon pasemon pangandikane Gusti Yesus mengkene padha rungokno ana wong nyebar wiji nalika nyebar mau ana wiji sing tiba ing pinggir dalan wiji mau nuli dicucuki manuk nganti entek wiji liyane ana sing tiba ing padasan sing lemahe tipis banget wiji mau pancen gelis dukul, nanging bareng srengenge wis dhuwur wiji mau kepanasan nuli alum lan dadi garing. Merga oyote ora jeru lan lemahe mung sedidik. Wiji liyane meneh tiba ing panggonan sing akeh rine. Rine ya tukul lan bareng eri mau saya gedhe, suwe-suwe banjur ngesuk wiji sing wis tukul mau, nganti wiji mau ora bisa metokake woh. Nanging uga ana wiji sing tiba ing lemah sing subur. Wiji mau tukul dadi gedhe nuli metokake woh akeh. Ana sing tikel telung puluh, ana sing tikel sewidak, lan ana sing tikel satus. Gusti Yesus mungkasi pasemon mau, serono ngandiko. Rungokno sing temenan, yan kupengmu isih kena kanggo ngrungokake. Nalika Gusti Yesus piyambakan, ana wong sawetara sing melu ngrungokake pangandikane mau padha suwan bebarengan karo para rasul rolas. padha nyuwun marang Gusti Yesus kersa nerangake karepe pasemon mau. Gusti Yesus nuli marang wong-wong mau. Kowe wis padha diwulang bab wewadining peperintahane Allah. Nanging tumrap wong-wong jaba, perkara kuwi diwulangake nganggo pasemon. Sing mengkono kuwi wis dadi kersane Gusti Allah. Supaya wong-wong mau senajan terus ndeleng nanging ora weruh. terus ngrungokake nanging ora ngerti. Sebab yen wong-wong mau weruh lan ngerti, bisa uga wong-wong mau nuli padha mertobat lan padha diapuro dosane. Gusti Yesus nuli ndangu marang wong-wong mau. Menawa kue padha ora ngerti isine pasemon kuwi, apa kue ngerti tegese pasemon-pasemon liyane? Wong nyebar kuwi ibarate wong sing nyebarake pangandikane Gusti Allah. ana kalane pangendika mau tiba ing pinggir-pinggir dalan kuwi ibarate wong-wong sing padha krungu pangendika mau nanging ora suwe iblis nuli teka lan buwang pangendika sing dirungu mau saka atine wiji sing tiba ana ing padasan kuwi ibarate wong-wong sing padha krungu pangendika mau lan nampa kelawan bungahing ati nanging pangendika mau ora nganti ngoyot ana ing atine. Mulane ora tahan suwe ana ing kono. Bareng ana penindes lan panganiaya marang wong sing padha percaya marang pangandikane Gusti Allah mau. Wong-wong kuwi banjur padha murtad. Dene wiji sing tiba ana ing panggonan eri kuwi ibarate wong-wong sing padha ngrungokake pangandika kuwi. Nanging dayane pangandika mau didesek dening rasa kuatir tumrap penguripan kadonyan. Sebab wong-wong mau padha kepingin dadi wong sugih lan keburu nafsu tumrap perkara rupa-rupa nganti pungkasane pangandikane Gusti Allah mau ora ndayani wong meneh. Satemah pangandika kwi ora metokake woh. Pangandika sing disebar ana ing tanah subur kuwi ibarate wong-wong sing padha krungu nuli nampani pangandika mau. kelawan percaya satemah metu wohe ana sing tikel telung puluh ana sing tikel sewidak lan ana sing tikel satus Gusti Yesus nglajengake ngandika Apa ana wong sing nyumet lampu nuli ditutupi centing utawa diselahake ana ing longan opo lampu mau ora malah diselehake ana ing ajuk-ajuk. Sebarang kang kesidem bakal kelair, lan sebarang kang winadi bakal kawiyak. Mulane rungokno sing temenan, yen kupingmu isih bisa ngrungokake. Pangandikane Gusti Yesus sateruse, titenono opo sing saiki kok rungu. Ukuran-ukuran sing kok nggo ngadili wong liya, Yo ukuran kuwi sing diagem dening Gusti Allah kanggo ngadili kuwi malah luwih abot meneh sapa sing duwe bakal diwuwuhi nanging sapa sing ora duwe dalasan barang setitik sing diduweni kuwi bakal kapundhut Gusti Yesus nglajengake ngandika mengkene Peperintahane Allah kuwi kena diumpamakake kaya wong sing nyebar wiji ana ing pategalane wong mau ing wayah wengi turu esuke tangi dene wiji-wiji mau tukul terus lan dadi gedhe nanging kepriye carane wiji-wiji mau tukul wong mau dhewe ora ngerti lemah kuwi dhewe sing marakake wiji mau tukul lan metu gandume sing dhisik dhewe pucuke banjur gagange kembang nuli wulene samongso gandum mau wis tuwa wong mau banjur ngeneni awit wis tekan wayai panen. Gusti Yesus ndangu meneh. Peperintahane Allah kuwi kena diumpamakake apa? Apa sing kena kita enggu contoh kanggo nerangake? Peperintahane Allah kuwi kaya wiji sawi, wiji sing cilik dhewe sejagat. Menawa ditandur, nuli tukul lan dadi gedhe. Ngungkuli tanduran-tanduran, cejanganan liyane. pangpange ketel nganti manuk-manuk bisa padha mencok lan gawe susuh ana ing pangpang mau. Mengkono Gusti Yesus nggone mulangake pangandikane, Gusti Allah marang wong-wong, ya kuwi ngagem pasemon sing gampang dingerteni. Gusti Yesus nggone mulang wong-wong mesti ngagem pasemon. Mung samongso panjenengane piyambakan karo para murid e, lagi kabeh piwulange mau diterangake. Ing dina kuwi uga bareng wis sore, Gusti Yesus ngandika marang para murite. Ayo padha menyang sabrangi segara. Gusti Yesus wis ana sajroning prau. Para rasul nusul banjur padha mangkat menyang sabrangi segara. Wong-wong liyane sing padha nderekake Gusti Yesus padha ditinggal ana ing sapinggiring segara kuno. Kejaba prau sing dititihi Gusti Yesus isih ana prau-prau liyane. Dumadaan ana prahara, jalari ombake uga dadi gedhe nganti banyune ambyuk mlebu ing prau. Suwe-suwe praune dadi kebak banyu. Nalika semono Gusti Yesus lagi sare ana ing buritan ngagem pantal. Para murid-murid banjur padha mungu ature, "Guru, menapa panjenengan boten menggalih? Kita sami badhe kerem." Gusti Yesus banjur wungu, angine didawi sirep lan ombake dikandikani lermo. Angine banjur sirep lan segara dadi lerem. Gusti Yesus banjur ndangu marang para murite, "Yo kene kowe padha wedi. Apa seprana seprene kowe durung percaya?" Para rasul mau padha wedi, sarta padha takon tinakon, "Sopo to panjenengane kuwi?" kok dalasan angin lan segara padha manut marang dawuhe